Baiona bi nola definitu, be, diakinen dugu berela, eskolegia bai edo EH Baieko autagaiden Lola Garziarekin egunon zuri? Egunon. Bokale osoa, baita ere uh, kasik uh, ipar baiona osoa, eh, san espiritu salbu. Antolaketaz, badira zentzu gabekeriak pixka bat, mobek karikatik asiz? Ba, ba, ba, hori, uh, ba, kizu, uh, ez, da, ez da sekretu bat antolamenduak, antolatuak izan dira, batzuen kandidaturak uh, beraz, uh, guk guk eginen dugu uh, dugunarekin. Uste duzu sozialistak pasatzeko gisan egina izan dela? Gure kantonamendua edo zon gizaz ezkertxarra da, beraz ez da laketa handirik. Eh, ba, beste kantonamendu batzuetan, behabeko beste kantonamendu batzuetan hori agertzen da arkiago. Bai. Hor, hoitara dut zirela bakarrik. Txumin uh, eh, alzu garatekin orkesten zirela eta hor dainak direla Ireni Tursari eta Nikolas Padronez Beraz, ezkerriko lau autagaitza, eskuin zentristak eta UNParen arteko Bayonako eta eskuin mutura ere badela. Erran dugu Ipar eta Bokale. Gune, beraz, aski er, erdaldu nortan, zer aukera du EH Baiek? Ba, nik erran gonuke ez dira hain eh, erdalduna Ipar Han kokatzen da dibidez uh, Saskako Liseoa, ikastola bat, eh, hain bat elkarte Euskaldunak. Orain gerota gehiago entzuten da Euskara gure hauzoetan, beraz uh, badugu, bai, gure lekoa ere uh, Ipar Bayonako kantamendu hortan. Ipak Ipar mm. bai honan, bai bokale besterik da? Besterik da, bai badu ere uh, gauzak aldatzen dira ere bokalen, eta badira euskaldunak bokalen, eta ez ditugu antzi behar jerez. Preseski bokalen, eh, nola ikusiak dira abertzaleak, uh, zailago da, orain kanpaina egitea? Bai, ez da bakarrik bokalen uh, denetan eta bereziki uh, ipar baionan eta bokalen gauzak aldatu dira, gure irudia aldatu da, eta guretzat biziki uh, erresago da etxe, etxe, etxe ibiltzeak, merkatuetan ibiltzea, ahera hona dugu gerota gehiago zer dute abertzalek, ezker abertzalek, eh, sozial gaiak beren ganatu? Bai, ez da behia bai honan jadanik duela urteak hori eh, gai horiek eramaiten ditugura. Egia da, prus dira guretzat, olako auzoetan olako du egikoi batean, uh, sozial gaiak eramaiteat, eta diendeak uh, itxoiten dituelako olako proposamenak. E, ipar bai honan ahera ona, baina zuritxarrez zuentzat, uh, diende kakutxen artean, hainitzek, ez du bozkatzen internazional? Ainit zibiltzen gira zupeko merkatuan eta egia da eh, guretzat biziki ontsa pasatzen dira beti, izan ditugu momento biziki azkarrak bai hauteskundetan, bai ere uh, beste uh, ekintza batzuetan eh, noiz ibili ginen uh, zupeko merkatuan, gaskoinen plazan, eta diendeekin ara, badira momentu bizika azkajak, uh, ahemanetan sartzen gira, uh, zoritxarrez, gure ideiak onartzen dituen diendeak, ez, da, ez du beti bozkatzeko dretsoa, eta horregatik ditu gure ideiak ongi hartzen, baina nola, hori gertatzen da ere gure kantotamenduan. Ah, Paperi gabeko historioak badira? Adibidez. Sozial gaiekin segitzeko, badakigu eta departamendu munduan uh, kompetentzia haundiena sozialak uh, duela. Zuen programan, zertan ezartzen duzu e importantzia zer arglotan? Egia da, uh, jende saaren laguntzeko uh, departamentoak bat duela haundi bat. Gero guk ez, uh, gu ez gira hortan gelitzen, uh, proposatzen duguna adibidez gure kontun zat, da ba, uh, desagertuko, fe, desagertuko dela, mugituko dela uh, zentetien klinika. Eta orain arte, zentetien klinikak Eh, proposatzen zuen urbileko eh, zerbitzu publiko bat edo osasune eskaintza bat ez zen pribatua da eh, zentetzen uh, klinikak baina proposatzen zuen hori osasun mailan uh, eh, urbileko zerbitzu bat joanen da uh, bai ona bestalderat atu bestalderat beraz gure auzoak egonen dira olako zerbitzurik gabe guk proposatzen dugun gauza bat izan izanen da osasunetxe bat osasunetxe bat horrek egin nahi du. Urbiltzea eta proposatzea jendeari eh, bai prebientzioa, bai sendatzeko uh, eh, parada, baina ez dira urgentziak da gehiago justuki urgentziarat iritsi haintzin. Ara, eta hori izanen da sahentzat, emazte bakahentzat, uh, eh, gazteentzat prebentzioa, pa, papergabeko ara, eta izanen da dentista bat, uh, aurrenda bat, eta bar, zinez, denen, denentzat zer zerbait proposatzea osasun mailan eta zerbait hurbila, etxetik hurbil. Uh, garraioak ere nahi dituzue garatu? Guk defenditzen duguna da kotasuna eta horrek eran nahi du be, eh, garraio publikoak ez zindirela garatu espalin badira denentzat uh, pentsatuak. Diru guti dutenentzat, baita ere elbarrituentzat, ba, deneri idekiak izan behar dira. Adibidez, autobus batean sartzean, neork ez du sentitu behar edo klase sozial uh, hori ez da, ez da sentitu behar. Beraz horregatik guk proposatzen duguna da doakotasuna. Baionan badugu adibide bat da navetarena, naveta autobus tip lirandia tipi hori uh, eh, baionan ibiltzen dena. Arrakasta handia du biziki pasatzen da. Izan dira ondorio biziki onak eh, zentroaren zat, beraz posible da, uh, denek hartzen dute urririk eta hori nahi ginuke uh, zabaldu uh, baiona osoari. Hori proposatzen dugularik buruan dugu beti ere hori finantzatu behar dela. Egia da garraioen uh, gaia estera, departamenduaren esku, beti gogoan dugu gure instituzio propioa, um, erri elkargo bat, eta erri elkargo batek hori bere gain hartzen aldu, biztan da. Uh, Aipatzen zu prefetaren proposamena, iri elkargo haundi baten egiteko euskal egiaren ipar bai. euskal egiaren zat. Bai. bai ba- nola eraman eh, ideia horire, eh, zuen gunean, ipar bayonan behar bada egisago da, bokalen baino? Bai, gero guk egiten duguna, da denok dugula zerbait irabazteko hortan, erabakiak hartzeko uh, indar bat gehiago izanen da. Gero, adibidez guk baionan jadanik egi elkargo batean gira, beraz egesada egaitea jeneari, begirazazi ze iten alden, zazie, Euskal Egi osoko mailan zer egiten alden, oino. Ara, orokortasun batean. Bihitz lan gabeziaz, langile gunea da, eta zen, egiten alda, mm. eriduak ionez, lan gabezia azkarra da, ze, zer egin gazteak eta enpleguen laguntzeko? Ba, hortan eh, gure proposamenak ez dira bakarrik uh, eh, baionabik antonamen duan uh, mugatzen, eh? badugu programa komuna beste kan baionako bi kantonamenduekin, baita ere angelukoarekin, guk proposatzen duguna da uh, gehiago gehiago etorarazteat. Mintegien bidez, e, zentzua uh, zinez ongi pentsatu, um, ehm, uh, ehm, nora ezan, biztan lehen piskat perfilak ongi aztertu, ongi pentsatu, eta horren arabera gero uh, enpresak eto garazteat. Ara, zinez, uh, erantzun bat izan behar da egitajen er, er, uh, behar. Eh, bukatzeko um, komunisten seaska, piskabat gehiago uh, bokale, bo, ezkerrarena eganen dugu, rokorki, zatik eta ondia ezkerreko alderdietan agertzen da, badira sozialistak, badira komunistak, badira bertzealeak ere, noren abantailetan da zatiketa hori eskuinaren abantailetan, edo EH Baiek ere ezker eh, zerbait atera dezake hortarik? Gero, bon, jakin behar ba egia ezkertiaren ez artean badirela betidako gatazkak haien aferak dira. Fago, ez gira sobera hortan sartzen, beti gogoan atsekitzen ditugu gure helburuak, uh, eh, egitaren aldeko helburuak baitira, eta zinez entzatzen gira horti kanpo egoten, uh, eh, edo gizaz gure kanto namendoa ezkertiara da, uh, ez da galdu behar, ispiritu hori ez da galdu behar, gero guk segitzen dugu lan egiten beti bezala bezala eta gure proposan menak aintzinatzen eta ara. Lola Garzia, hori tarazten dugu ehatxe bai orkesten zirela uh, txumin altzui garatekin eta zuen ordainak direla Nikolas Padrones eta Irene Iturxari Milesker? Milesker zuri. Eta departamentuko bozekin segitzeko ustaritze errobi urdazubiko kantonamendurat eh, joan egiten, Jean-Louis Ladus, azkaineko hausapez oia, orkesten baita egunon zuri Jean-Louis Ladus? Agur entzuleak eta egunon deneri. Jean-Louis Laduz, etiketarik gabe abian ziste, zergatik? Gu etiketa gabe uh, abian gira zen eh, sekulan ez dut hartu etiketik. Uh, izan naiz uh, aspaldetik etiketan sartu, sarteko. Baina nola atxematen dut errien alde uh, egiteko lana etiketik gabe egiten aldela eta uste dut eh, kontrelu horretoran ere, etiketek gabe lan ona egiten aldela. Eh, denen ideiak onak bai dira eta ez baita ideiak txarrik bazterrat eman behar. Zentrista bezala kokatzen duzu zure burua? Ba, zentrista mm, hori hainitzeko lagraten dute, zertako ez, meinan... Eh, Eh, nik etikete ez dut, ez dut sekulan izan eta mementuko ah, ez dut. Jarbiki irateko, eta nire lagunek ez dut ere. Eh, hautatua autatu abalimazira, dibidez, etiketari gabe zer alde defendiatuko duzuzuk pauen. Eipatzen da, mm, la zer eh, zentrista eskuintiaren dako eta aragon sozialisten dako, ez da errana, baina... Orduan, garbiki iranen zaitut hori uh, gure xeatasunak uh, emaneta, zen, eh, xeatasunek eh, aditu eta uh, onertuko duzu ez denek nori ematen algin nuken. Boska ere mu eh, zer diozu. Iki gari ungi atse dut uh, boska berri hori. Uh, Iki gari ungi atse dut bikote bat behar dela de, uh, uh, kantonamenduan. Zenta kantonamendua dira. Gure kantonamendua koita eta behatzi mila jende ba- baitu, bizitzaile, hoz denak, uh, denak segitzeko, bia ez, dira soberaik izanen. Eta maztikiak izanen dira uh, gizonak uh, bezin uh, bat, mainen inguruan pauen, eta hori begi honez ikusten dutunik. Ze interes du prezeski pauerat joaitiak, jakinez, departamendua behar bada desagertuko dela, zer interes bauzuzuk ara joiteko? beti uh, aipatua da aspalditik, nik uste dut oino departamentoan dituela uh, urte uh, onak bere antzinen, eta ez mada ala ere, dugu uh, mementukat, utzi bihar departamentoa utzi, orduan norbeitek aiberdu anere lanean, eta neri iruditzen zait, eta erriko autetxiak eta departamentuko autetxiak jendean urbilenak gela, eta hori nahi du defenditunik, hemen tukotza berbalen, gero so seinatuko di edo aldatuko di gauzak, baina eh, hemen tukotz eh, hori eta hor berdugu izan. Horiek direla bozkatzaileetaik urbilenak, erran nahi du, beraz, kampaina abiatuko duzula, abiatua behar bada, sozial